Assalamu alaikum mai sauraro, sanannun mu saduwa a ci gaban shirinmu mai suna Abdulhafiz. Mun tsaya ne a inda ni ke ba ma Isha shawara inda take cewa ina so kuma na baki shawara kin ga kina son Hafiz dinki yana son ki ki kokarta ki rike shi kar ki sake shi samun honest people even shi sai an tona yadda miyan ta dawo ta ga ita na kalanta da jajayen idanta sai ta tsorata shin Hafiz zai shawo kan Isha ko kuma miyan za ta gano abin da ke faruwa wanda ya dauki nauyin shirin Ismail Sani ni Habiba Sani Ahmad nake cewa ku biyo ni don jin ya za ta kaya ta ja numfashi ta ce mina kenan ina ga baki taba shiga tashin hankalin da na shiga bane but ba na miki fatan ki shiga har abada na gode sosai for the advice Allah ya bar zumunci ina so please gobe zan koma Kaduna Mina tun ta ɗora fuska habawa don kawai kin samu misunderstanding sai kuma kici zaki tafi in fact bakin ce min yana abuja ba iya ta kakaɗa kai ta ce tambayin shi ne ashe ya koma kiri mina ta yi murmushi oh ki ce kawai zaki bi masoyinki please ki ci kashe kwana biyun mana ganin ba ta so kwata-kwata mina ta ɗaura zancen avan ta ta yasa ta ce tom sun miƙe ne suka yi sallah sannan suka shirya za su fita shopping duk wannan abun isha kamar an zare mata laka a ciki mina kuwa ba ta so ta yi intruding cikin personal lives ɗinta ne amma da sai ta tambaye ta menene bangaren hafiz kuwa tun da kira ya ji switch off nan tashin hankali ya karu anya zai iya zama kuwa tuni ya ja makullin sai ya nufi gidan abokinsa aliyu aliyu yana ganin shi ya san mutumin nasa akwai matsala ya jawo shi suka zauna sannan ya ce me ke faruwa Hafiz nan ya zayyana masa abin da ke faruwa tun da kasancewa aliyun ya san daga Minan har isha duk da ya fi shiri da Minan kuma shi hankalinsa ya fi kwanciya da Mina. Ya ja numfashi sannan ya ce, kenan yanzu mina ce bata sani ba, kai da Isha ne kaɗai kuka sani? Hafiz ya daga kai don gani yake kamar bakinsa ya kafi. Ai kuwa tsaf Ali ya ce, "Look abokina, chill up." Mata ne a bana za su haɗa kanka su gwara. So ka bar kowace for a time gani. Hafiz ya zawo ido ya ce, "I can't." I can't take a day without having call with both of them. Da Ali ya ga abin nashi ya dawo kamar na marasa lafiya sai ya ce okay, ita je dama ba and amina friend don haka since your girlfriend ta ga best friend and bata yi appreciating ba ka bar best friend din tun da ba ita za ka aura ba ka rike girlfriend ɗinka kawai hafiz da ya yawan doka masa harara sannan ya ce da allah gafara ba zan iya ba ali ya dafa kafaɗan shi sannan ya ce look abokina kar ka yaudari kanka the fact here is you are in love with both kuma kai baka san wacce ɗaya kake yi wa bill ba ina so ka sani akwai difference between soyayyen da aka gina ka da shi ka tashi da shi kana yi da kuma wanda da wayenka ka fara shi rana kwatsam go and think both among these ladies guda ɗaya kake so ɗayan ba santa kake ba dole shakuwa ce ka je ka tattauna da zuciyarka hafiz yana tafiya a kan titi yana tunanin magana kan shi ya kwance tunaninsa ta gushe maganan aliyu yake dawo masa to in haka ne waye yake so isha ko mina wacce za ta bari ya zauna da ɗaya bai tashi sanin me ke fawa da shi ba sai da ya ga katuwar tirela ta yi kan shi sake motar ya yi don ya sadaukar da mutuwar ji kake ki marubuciyan ta ce ku yi haƙuri bisa wasu rubutu da suka ɓace ni habiba a harshashe na na ga hafiz ya goce ma tirela ne ya bigi itace nan aka kirawo yan uwanci suka zo miya da isha duk suna tare suka ga halin da hafiz ke ciki ba mai niyyar tashi ba ne da dare ya yi sai aka umarce sa duk su tafi gida ba wanda zai kwana kasancewar dokan asibitin kenan haka kuwa aka yi jikinsu kamar an sa laka suka nufi mota kowace da abin take damunta gidan su mina suka nufa bayan ita ta yi sallama da su antifati sai a lokacin tunani ya faɗo ma mina oh to dama sunan shi hafiz ne ko kuma hafiz dan uwan mijin antifati ne nan kuma action din kowa a asibiti ya fara dawo mata da kuma suman da isha ta yi kanta ya fara caji sosai a halin yanzu bata san me ke damun ta kamai me ba suna isa gida ta shige ban daki don ta watsa ruwa ta fito wankan ta yi alwala kasancewar sun yi sallolin su tun a asibiti ta yi alwala don ta zauna da shi Allah ya yi ta mai kokarin rikon ibada ta fito kenan za ta shiga falon ta ji isha na waya don ta ta tsaya don ta ji ina na wayan tana kuka ne tana cewa umma i can't i can't fa ba zan iya faɗa ba sannan zan sa ido ne kawai in dunga addu'a Allah ya zaɓa min mafi alheri a nan ta kashe wayan mina ta shiga a lokacin isha na kokarin goge hawayen fuskanta don ba ta son ta fuskanci halin da take ciki mina ba tare da ta nuna ta ji komai ba ta ce an kawo wayan ne ta ce eh tun a asibiti antifati ta ba ta hado musu kofi sannan ta zo ta zauna ta miƙa wa isha ɗaya ta ɗau ɗayan sannan ta fara magana isha kina da zurfin ciki but abin da nake so ki sani shine ko ba za ki gaya min ki ba ki ban highlight a kai sannan ina so in miki godiya na ji daɗi sosai nuna damuwa da ta kai akan hafiz isha idan ta jawur ta ɗau wata kalli sannan ta ce ba komai you are more than a friend a zahirin gaskiya Allah kaɗai ya san halin da isha ke take ciki amma da yake duk bawan da ya riƙe addu'a ba zai taɓe ba hakan yasa take daurewa bayan ta gama surutanta wanda a isha duk surutu ne wanda bai da amfani kowa ta fara abun gabanta isha chatan din da take yi dan Allah ya gani har yanzu tana jin zafin abin da Hafiz ya mata a nan take cewa yan gobe din Hafiz din mina ne bai da lafiya yusuf kirfi abin ya tsaya mata a wuya ita da Sakina dazu aka ce masa Hafiz din Isha yanzu ita kuma ta zo tana cewa na Mina Sakina ce ta ce wani hafiz ne sai so da yake ta san hafiz din mina ta ce bari in dubo miki hoton shi nan ta turo hoton abdul hafiz yayin da ita kuma sakin ta ce a'a wannan ai abdul hafiz ahmed ne saurayin isha nan fa musu ta rikici a group isha na karanta misaccin amma kuka take yayin da ita kuma mina na daki ko wayan bata waibaya ba balle ta san me ake ciki babban damuwar hafiz ya samu lafiya ko da aliyu ya kira tana kuka ta gaya masa ya yi mata fatan sauki amma shi kaɗai ya san raɗin da yake ji a duk lokacin da miyan ta yi mishi maganan hafiz shi kan ba zai iya ba yana gwagware ya samu hanyar da ya same ta su yi magana if ba ta yarda ba kuma he think zai yi break up ne kawai abin ya masa yawa a nan sakina lawa ta ba ita tare da cewa isha isha na kuka ta amsa ta ce oh shit na san za a rina kar ki kuka hold on to it kar ki bari namiji ya shiga tsakanin ki da mace yar uwanki ita ta ce kar ki damu tsaki na ba damuwa nan ta yi ta rarrashin ta har ta kashe wayan amma a zahirin gaskiya hankalinta bai kwanta ba a group kuwa da yake din sun san mina kuma wasu sun san isha nan suka fara surutai wasu sun ce ta nemi mina ta yi dilin da ita yayin da wanda suka san tarihin mina da hafiz suka ce kawai abin complicated ne but the truth is ita ma mina hafiz yana gaya mata yana da budurwa isha allah ne dai kawai ya yi za su haɗu yusuf kirfi wacce gaba ɗaya ta san kan maganan ta ce no kun san me the issue is complicated but i have to say the truth ko da kuwa zai yi hotin wasu the part is mina and hafiz are so close not even relationship can keep them more closer than the way they are sun shaku sun san halin juna I can bet it that ko ita Isha da suke soyayya da shi, she want to know him the way that Mina ta sani. I know these two people are together for a long time. Ba soyayya suke ba, ba suna wani abu wai shi invisible love. Domin kuwa soyayyansu it is in the band. Kar ku ji haushi na but the part is Habis na son Mina, ita ma tana son shi. on the other side of isha kuwa i don't know how long da suke tare but what i know is ba wai zunzurutun son da hafi suke yi wa isha bane but abin ya karu ne saboda family issues tunda iyaye suna cikin abin ya zama ne like favela kun san akwai abin da kun san ba haka bane but do to ka san dole ne a yi za ka yi zero in mind ɗinka a kai a nan sakina ta katsayi su tare da cewa no back up You see, saboda you know nothing about Isha, da Hafiz. If kin san Mina, you don't know us. Isha tare suka tashi da Hafiz, soyayyansa sun suna yara, so ba wani magana an sa shi dole. Yusufa ta ce you are still repeating the same thing da na faɗa. Ina so ku san akwai difference in love da ka tashi kana yi tare da mutum. Ba love bane sunan shi, wannan shakuwa ce. Amma love kaman a cikin NATB student ɗin group ɗin nan in ba wai za ku yi son kai ba but kun san cewa if you see me na an hafiz that is the definition of love group din kuma ta jimami ita dai sakina lawal tana ta taya kawarta kishin yanzu ita haushin mina take ji aisha kuwa ta ɗauki wayanta ta kira ummata da ningin ta gaya mata maganar da su suka faɗa na cewa ashe sun sha'u sai dai bata so iyayenta su san abun ta yi tunanin maganar da Yusuf kirfe ta yi na cewa iyaye sun san maganar su shi yasa Habiza ke ƙara da soyayyar su don haka za ta binciko da kanta ta ji inda gaskiyar ta yake yi to in kuma ba so bane wawa ta nemi mai santa amma kuma sai ta ji zuciyarta na mata raɗaɗi zafin kishi ne ya tunuko mata a daidai lokacin ta ji motsin mina a toilet ji ta yi kamar ta ɗauki kwalban kok ɗin gefen ta ta buga mata a kai amma sai ta doge tana ta salati mina ne ta fito ɗauke da wayanta tana tsaki tare da cewa sis ashe subscription ɗina ya ƙare ban sani ba tsabar tashin hankali kenan ita ta yi murmushi don ta ji daɗi da hakan ya faru ba za ta samu damar karanta message ɗin da 'yan group suka yi ba kafin nan za ta bugi jikinta ta ji ta ce haulan kuke tare da habis ɗinki mina ta yi murmushi me yasa kika tambaya ta ce saboda na ga shakuwanku ne kun burge ni mina ta yi shiru sannan ta fara da mun haɗu da hafiz a ce tiriyas yanzu a social network muka haɗu muka fara zumunci sosai har muka shaƙo we were the best that ever happened the truth is he loved me and i love him isha ta ji wani irin kwallo a makogoranta ta yi murmushi tare da kurban kofi ɗin hannunta wanda jin shi ta yi da tsartsan ɗaci mina ko ta ci gaba amma we can't date ita ta ce me yasa me amfanin soyayyan Mina ta ce, Ina datin Aliyu and Hafiz yana datin Isha. And the way he act I think he loves her with his whole life. Akwai wani shakuwa da yadda a tsakaninsu. In na aure shi zan zama na aure gangar jikinsa, amma ruhinsa na gun Isha. Isha wani sanyi ta ji aranta ta tare da cewa ga ta kuwa namesake ɗina. Mina ta yi dariya, eh fa, ashe sunan ku ɗaya, kuma kin san wani abu? ita ta ce a'a miyan ta ce somehow halin ku ɗaya da hafiz dina kin ga kina da shariya da haƙuri da kuma zurfin ciki bayan hafiz dina ma haka kuma na yi mamaki da ba ku yi wani shiri ba da ya zo he is friendly ke ma haka da kuka haɗu duk was by himself ita ta yi dariya tare da cewa maybe mu bai haɗu ba ne a daidai hajja ta kira mina nan ta fice ita kuwa isha ta kira saki na lawan tare da ce mata kar ki da ki sa baki ko ki karanta i will handle it sakiyan ta ce are you sure ta ce yes trust me nan ta kashe wayanta ta fara tunani ta ji haushin kanta na haushin hafiz da ta ji nan sakiyan ta kira ta fara mata bayani tabbas ta sani namiji ba a rasa sa da yan mata but the fact is if you love him you have to hold your man kar ki bari wata can daban da bata san ciwon shi ba ta kwace miki shi ba so da yawa mace za ta yi spending shekaru tana datin namiji rana daya ki gan shi da wata kar ki ce zaki hakura bata san zafin sai da kika sani ba hold your man dan ko ki rabu da shi ita za ta rabu da shi kin ga kenan kin yi zuciya a banza gwara ki tashi tsaye bale namiji da yake university ba za ki taba raba shi da mace ɗaya ko biyu ba ke isha kin ci sa'a ma kin santa kin san weakness dinta so sis handle everything kafin ki bar abuja i trust you Hafiz is yours forever. Oh masu sauraro, a nan zan dakata saboda lokacin. Shin Isha za ta sha kan matsalan kuma Mina in ta yi subscription za ta duba message ɗin da ya wuce ta? Sai ku biyo mu a shiri na gaba a shafin mu na yanar gizo wato YouTube don jinya za ta kaya. A dai cikin littafin nan ne mai suna abdul Abdulhafiz wanda ya ɗau nauyin shirin shine Ismail Sani. Ni Habiba Sani Ahmad nake cewa ku huta lafiya. Thank you.